Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը գրավոր դիմել է միջազգային կազմակերպություններին եւ դիվանագիտական առաքելություններին կոչ անելով հստակ արձագանքել Ադրբեջանի հանցավոր վարքագծին։ Ադրբեջանական կողմը շուրջ 1 շաբաթ թույլ չի տալիս արցախցիներին վերականգնել գազատարի ենթադրյալ խափանումը։ Ավելի քան 100 հազար մարդ զրկված է ջերուցման հնարավորությունից։ Մարդու իրավունքները համընդհանուր են, դրանք պետք է դուրս դիտվեն աշխարհակաղակական կոնյուկտուրայից գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը: Հիվանդանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, տեղահանվածների ժամանակավոր կացարաններ զրկված են ապրելու տարրական պայմաններից։ Հնարավոր չէ իրացնել անձանց առողջապահական, երեխաների կրթության իրավունքը։ Բացի սա, ադրբեջանական զինված ուժերն արդեն 1 շաբաթ է ինչ շարունակում են ինտենսիվորեն կրակել Արցախի գյուղերի խաղաղ բնակչության ուղությամբ։ Այս ամենը միտված է Արցախում ապրող մարդկանց շրջանում վախի, ահաբեկման մթնոլորտի պահպանմանը, ինչի նպատակը Արցախը բնիկ հայերից հայաթափ խախապելն ու էթնիկ զտման ենթարկելն է։ Արցախում հումանիտար աղետի մասին ահազանգել է նաև Ազգային ժողովի Մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պատիվունեմ խմբակցությունից Թագուհի Թովմասյանը։ Գազատարի վթարի մասին խոսելիս նա գործածում է պայթեցում բառը։ Միջազգային կառույցներում գործընկերներին համապատասխան գրություններն արդեն ուղարկված են։ Խնդրել եմ իրենց ուշադրությունն ու հրատապարձագանքը Արցախում սկսված հումանիտար ճգնաժամի թեմայի վերաբերյալ, ինչու որովհետև առաջիկայում եթե այս տեմպերով շարունակ շարունակվի, նաև էլեկտրակայանի կրիզիս ենք ունենալու Արցախում, քանի որ ģեր ծանրաբեռնված ռեժիմով է էլեկտրակայանը սպասարկվում։ Այսօր մենք ունենք Արցախում ինչպես տրանսպորտի հետ կապված խնդիր, այնպես էլ մի շարք արտադրություններում արդեն խնդիրներ կան, մարդիկ տարական հացի արտադրության խնդիր ունեն իրենց բնակավայրում, իրենց երկրում, սա շատ լուրջ հազանգ է։ Այս խնդիրները միջազգային լարված իրավիճակի ֆոնին Հայաստան են վերադարձրել Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարին։ Ընդհանրապես փետրվարին էր նա Հայաստանում։ Վերադառնալու պատճառների մասին Գլար Սաարը գրել է Twitter-ում. «Եկել է երկու օրով հանդիպումների, քանի որ միջազգային իրավիճակն ավելի է լարվել: Եվրամիությունը առավել քան երբևէ հավատարիմ է խաղաղ եւ բարգավաճող Հարավային Կովկասի նպատակին»,- գրել է դիվանագետը: Իսկ հայաստանյան հանդիպումներում պաշտոնական հաղորդագրություններից հայտնի է դառնում, որ եվրոպացի պաշտոնյան անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին, սահմանին անվտանգության եւ կայունության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քննարկվող քայլերին, կարևորել է հայ-ադրբեջանական սահմանի, սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի ուշադրությունը այսօր բոլորովին այլ ուղությամբ է, բայց Արցախում իրավիճակին նույնպես հետևում են, հավաստիացնում է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Այսուհանդերձ ռուս խաղաղապահներին դեռ չի հաջողվում արդյունավետ բանակցել Ադրբեջանի հետ եւ մոտենալ վնասված գազատարին։ Լսենք դեսպանին։ Ну, конечно, мы следим за этим. Իհարկե հետևում ենք այնտեղից եկող բոլոր հաղորդագրություններին։ Դա բնական է, դա կարևոր թեմա է։ Բայց կամ բոլոր նախադրյալները որ այսպես ասենք, թույլ չենք տա լուրջ էսկալացիա եւ իրացնենք կարգավորման գործընթացները, որոնք սկսվել են։ Կան հնարավորություններ, որպեսի արկա խնդիրները լուծվեն խաղաղ ճանապարհով, երկխոսության միջոցով։ Այս ամենին զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի 5 կետանոց առաջարկ։ Պնդում են, առաջարկը ներկայացվել է 1 տարի առաջ։ Հայտնի է նաև Հայաստանի պատասխանը։ Ծանոթացել են կետերին եւ դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Ձևաչափը կարևորել է նաև Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի Հայաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանյան հանդիպումներում նա ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի բացառեկությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ եւ տևական կարգավորման հարցում։ Մինչդեռ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին խոսել է տարածաշրջանային 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին եւ ընդամենը ժամեր առաջ դարձյալ ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ գաղտնազերծվեցին խաղաղության պայմանագիր կնքելու 5 հիմնարար սկզբունքները ըստ պաշտոնական Բաքվի բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ կսկսվեն եթե Հայաստանն ընդունի այդ սկզբունքները դրանք են Ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, պետական սահմանների անձեռնմխելիության եւ միմյանց քաղաքական անկախության փոխադարձ ճանաչում։ Պետությունների միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության եւ ապագայում նման պահանջներ չներկայացնելու իրավական պարտավորության փոխադարձ հաստատում։ Զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններում միմյանց անվտանգությանը սպառնացող, միմյանց քաղաքական անկախության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ եւ ուժ կիրառելուց, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին անհամատեղելի այլ գործողություններից։ Պետական սահմանի սահմանազատում եւ սահմանագծում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում Տրանսպորտի եւ այլ հաղորդակցությունների բացում, այլ համապատասխան հաղորդակցությունների հաստատում եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցություն։ Խաղաղության պայմանագրին առնչվող քննարկումների համար ընտրված պահը ըստ ընդդիմության ճիշտ չէ, քննադատությունները այս առնչությամբ շատ են։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը ընդդիմությունից հստակ պատասխան է ակնկալում։ Պատերազմ պիտի ուզենք, հասկանամ էլի, բայց իրենք ինչ են ուզում։ Ուզում են պատերազմ, բայց ինչ չի թվում, որ իրենք պատերազմ են ուզում։ Ինձ բարձր չի ինքն ինչ են ուզում ընդհանրապես։ Հինգ սկզբունքներից որոնք են այն այսպես ասած կարմիր գծերը, որոնք հայկական կողմը թույլ չի տախախտել։ Լսենք Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին։ Այդ կարմիր գծերից ամենակարևորը այն է, որ Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում, երբեք։ Սա մեզ համար մահ է, սա մահ է հայոց պետականության բոլորն է, սա պետք է հասկանան։ Մնացած հարցերը արդեն ժամանակը ցույց կտա բնական է մեզ համար նաև առաջնային է։ Կարգավիճակի խնդիրը, դեօկուպացիայի հարցը եւ դեպքերը բազմաթիվ են։ Դավիթ Բաբայանը հավաստիացնում է, որ Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին դիվանագիտական գերատեսչությունները մշտական կապի մեջ են, միասին են աշխատում։ Որպես օրինակ նշում է Եվրախորհրդարանում վերջերս ընդունված բանաձևը, որով դատապարտվել է Ադրբեջանի ցեղասպան մշակութային քաղաքականությունը։ Դավիթ Բաբայանի ներկայացմամբ այդ նպատակի համար աշխատել են Հայաստանը, Արցախը եւ Սփյուռքը միասին։ Համոզված է, այսպես կաշխատեն նաեւ հետագայում։ Lena Badeyan, Radyo Olur